นบริยิมลูกผู้ใหญ่คนมาจังไรสมัยต่อไปสมัยพ่อปีที่หูบอกแร่นี่หูค้นหูบอกแร่บอกว่าให้เงียบคือบ่เงียบทำของพระเจ้าคนมาจังไรทำที่เราตถาคตได้ตรัสรู้ยากที่สามัญคนธรรมดาจะทำได้สนใจว่าบอกทำหนึ่งนาทีเป็นทำอะไรแปลว่าจังไรสิ ไอ้ยุอายุมรดกจากพ่อมรดกร่ำรวยสวยงามเขียนไว้ว่าสถานที่พักใจรักษาใจหลวงพ่อให้ตั้งโรงพยาบารักษาใจขึ้นรักษาร่างกายรักษาตัวได้ตัดเท่าก็แก่แต่แก่ก็ตายที่เก่า น่าหายแล้วที่ตายอยู่รักษาใจได้ผมมีเกิดแก่เก็บตายมันจะเสร็ พี่น้ะงเขาจะประสงค์คนรักษาใจท่านผู้ใดเขามีคุณไหวเขามีรักเขามีโลกถูกจักเนาะกันโลกก็ดอยู่หน้าในหัวใจก็นรกรักถึงหน้าในหัวใจก็ทะเลาะกันเถียงกันขากันจ้างขาหัวจ้างขาเนี่ยเป็นต้นสมุนเพราะความรักเพราะความหึงเพราะความหวง แก่ท่านกันเราไปของอมาขึ้นมาตากันเป็นนรกวะาั่งด้วยคือกันอ่ะไปถามสองเตียสามเตียห่วเดียวไม่ได้ผู้ก็ไหมตักปีแล้ว ถามเตียสามเอาปืนไปนั่งเห็นปืนเอาไปเอาไปมากหาจำจนรอบมีเงี้ยมีท่ามีบ้านมีตองหาจำ พุ่จากกล่ะนับไปเรื่อยๆนะร่วมนะนับในใจก็ได้ก็เป็เสียนกินดอกไม้ให้พ่อลงออกไปอาหารนั่นของแตงกายจับว่าผู้จับมันหนุ่มว่าอย่าวมาตัวว่าน้องคนคนเราทับยุ่งเราของแตงใจก็เห็นเลยมือจะช่วยซื้ปจก ทีู่้ว่าเขียนไปถูกปรู้แล้วรักษาใจอ่ะคุณก็จะคุณจะรักษาใจแต่คนรักษาในได้ร่างกายของปวดของเงาวันนี้สิพระเจ้าประสงค์ตัวนี้ในวันพุ่สิ่งนั้นพระเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเข้าใจว่ามันเข้าใจที่ต้องกอดของปฏิกูลหัน เป็นไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆแต่ต้องเอาถึงใจจะจะบอกจะปากเนไหมครับว่าใจคุณได้ฟัง หูทิพคุณได้ฟังครับผมนักแดงว่าจะเขาขายเสียรลาเป็นดิ้นกินนาที่ใส่ซื้อซื้อเข็มตู้ยุบหมูก็จนว่ามีของใหม่เจาะน้ำดังทุกมือเด็บดีๆก็เอาแตงมาอยู่ร้านก็นั่งร้านนี้แต่มือยังเน้า ปล่อยว่ามันแรงจีไอ้นั่นตอนนี้มินตีแกนี่เรา้องกู้ออกมาคอ้นเป็นพระมันต้องความความผมความเด็กความแถวหัวถึงหน้าหลวงปู่กระยานมาแห้งชาวนาที่นี่ชาวนาคนนอกกินคนดูติดต่อกระบอกนี้มันยากเขาเห็นกระบอกติดต่อแล้วัดเที่ยวคนกินอย่งว่า บอกเขาว่าเขาเขาของโยมองโยมโยมก็มาของโยมตูดไม่ยงไม่พระเจ้าทำยังไงบนลมหายใจเาออกแค่นี้โอ้ตั้งใจเด็กตั้งเขาตั้งใจได้งากนักงากงามาพบท่านสอนของพระเจ้ามาพบดาวมาพบเห็นเอาทั้งเอถ้าเทียบอาหารทั้งโลกของเจ้าอาหารคิดอาหารใจใส่้าเงินผ้าค้ำเลยผ้าทองค้ำนี่เป็น คืโฉมนุษย์สาวีลาโพ การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นนาคเกิดมาพบทีคิดคนนี้เขาว่าแก่ข้าวทำก่อนเขาเห็นเขาทำพระเจ้าสอนคนคนเห็นคนื่อสอนคนตายเอเดี๋ยวเขาไป็นเนราะเมื่อเจ้าพระเจ้าก็เห็นเขากเรืนึงหน้าที่ทุกคนทุกคนที่ทุกคนเลย ตามข้อมูลพอบอกในนำพ่าหน้าหนึ่งมือหนึ่งหนึ่งหน้าที่ไม่ขาด มึงไปถามถามไม่ออกมึงเสียได้รมันจะทุกข์กวันกูได้เรียนสามหลวงพ่อบอกไอ้คนว่าผมมีคุณหกมือมีสามสี่คนหนึ่งโอ้ยมันเห็นว่าทำที่พระเจ้าได้ตัดจะรองยากที่สาวมันโดนคนธรรมดาจะทำได้ อาหารใจก็จะแข้งไปแบบเสียที่เป็ต่ได้จากเป็นน้ำหอมในใจของเขามีบาปก็คุณกันบาปไปดู ใจคุณคนนี้มันคุณไปดูบาปคนนี้ เจ้ากรรมนายเวรไปถามดิฉันเสียทีวิตก็ยังไม่ยังเจ้าตั้งใจว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเจ้าตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าเหตุว่าเจ้าเพิ่งมาสวรรค์ไปทางไหนมันคำตอบเขามากจากไหนยังไงยังม่แต่เมื่องนรกไปถึงเมื่องนรก แตก่นนั่งเพื่อนนั่งมันก็ได้กำเพื่อนคือาทก่นั่กับพวกเลยทุกหน้าที่เพราะหนังของมีสินทรัพยสินทรัพย์ในมั่นใจของคนก้อเกิดทุกสติปกควบที่ดีก็คือผลเนี่ยผมมีผลไปทุกสติของไรไประบาดตั้งลงไปตั้งลงไปกับเนื้อฐานอยู่แล้วจะไปเข้าใจจะไปภาพกันเข้าใจหนึ่งนาทีตรนเขาตรงเขา คุณตัวนี้เป็นปกครองคุ้มครองทำให้เขามีสมาธิทำให้เขาเกิดปัญญามีความรับรู้ว่าถูกต้องกับหัวใจเป็นทั้งไหนท่านกับคุณมันเป็นทั้งไหนท่านอ่านกายคุณอ่านใจความสุขก็คือคุณหนึ่งเพราะพัฒนาเทพันธ์ตแล้วในตัวใดใจคุณวันนั่นเห็นว่าที่เด็กเป็นอย่างก่อนเพราะนั้นบุณวันคือเหตุใดเนาะ เดี๋ยวผมมาอย่างไรโอ้พอบันมอกอาคารคือผู้วัดเหตุรั้งใจสี่ ดังนั้นบ้านทางประตูมุ่งบาสีมาบ้านตัวลงความเพื่อวาขอต่อให้เก้าแสนนี่ได้ได้หนึ่งแสนก็ยังแปดแสนเพื่อนผมชอบต่อยพ่อก่อนเอาว่าแบบรับร้อน uh,